บุ๊กทู แปดสิบเจ็ด восемьдесят семь, восемьдесят семь อดีตการของกริยาช่วย прошедшая форма модальных глаголов. Один. Прошедшая форма модальных глаголов. Один. เราต้องรดน้ำดอกไม้ Мы должны были полить цветы. Мы должны были полить цветы. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Мы должны были убрать квартиру. Мы должны были убрать квартиру. เราต้องล้างจาน Мы должны были помыть посуду. Мы должны были помыть посуду. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า Вы должны были оплатить счет. Вы должны были оплатить счет? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า Вам пришлось заплатить за вход. Вам пришлось заплатить за вход? คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า Вам пришлось заплатить штраф. Вам пришлось заплатить штраф? ใครต้องการลาจากกัน Кому пришлось попрощаться? Кому пришлось попрощаться? ใครต้องการกลับบ้านก่อน Кому пришлось рано уйти домой? Кому пришлось рано уйти домой? ใครต้องนั่งรถไฟ Кому пришлось сесть на поезд? Кому пришлось сесть на поезд? เราไม่อยากอยู่นาน Мы не хотели долго оставаться. Мы не хотели долго оставаться. เราไม่อยากดื่มอะไร Мы не хотели ничего пить. Мы не хотели ничего пить. เราไม่อยากรบกวนคุณ Мы не хотели беспокоить. Мы не хотели беспокоить. ตอนนั้น ดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Я хотел бы позвонить. Я хотела бы позвонить. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Я хотел бы заказать такси. Я хотела бы заказать такси. ที่จริง ดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Я хотел бы поехать домой. Я хотела бы поехать домой. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Я думал, ты хотел позвонить своей жене. Я думала, ты хотел позвонить своей жене. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Я думал, ты хотел позвонить в справочное бюро. Я думала, ты хотел позвонить в справочное бюро. ดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่า Я думал, ты хотел заказать пиццу. Я думала, ты хотел заказать пиццу.